nk'ayo bita ngo nayo kugura intebe Umuvugizi ubwo bushikanganje akaba yabishikirije mu gihe hari ababyeyi bidoga ko bas harasabwa ku mashuri amwamwe amafaranga y'umurengera gutwara inda z'indaro hamwe no kuzakwimba inzahabu ni zimwe mu mvu nyamukuru zituma abanyeshuri baheba amashuri ku bwinshi muri komine ya mabayi aho akaba ari mu ntara ya cibitoki umuyobozi w'inyigisho muri iyo komine agatera akamo abana kujukira amashuri kugira ngo bategure kazoza kabo n'ak'igihugu ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bwo mu ntara za bujumbura hamwe na ruyigi barashima umugambi yo kugaburira ibitungwa mu mazu ko ngo uzotuma umwimbu w'amata n'amase byiyongera reka mbere ngo n'ibidukikije bikazuhatorera ako akoyoko baraserukiwe bikwiye bari kumwe rero n'ubuyobozi barashobora gushinga ibintu igihe byavuye rero mu mwumvikano bagiye inama n'ingingo aho ubushikiranganji ntibuheza ngo ngo bibabuze babyumvikana hariho umuco ugira gatatu utazwi bishika yuko hirya no hino kumva umuyobozi yatse amafaranga nk'ayo mugiye kuvuga icyo kintu rero mu kirangange yarakiyamirije kuko aho byabaye umwana ageze kuva muri iryo shuri ntibamuhaye intebe yiwe ngo ayitahane umuyobozi w'inyigisho muri iyo komine Yohani Bosiko Nimbona akamenyesha ko biva ku mvo zitandukanye nko gutwara inda z'indaro ku bigeme no kujya kwimba inzahabu agatera akamo abanyeshuri bo muri iyo komine kwijukira ishure kugira ngo bategure kazoza kabo na k'igihugu muri iyi komine yacu abana baza baraheba bivuye ku uyu mugenzo wo kwimba izahabu ariko n'ubu biracariho avuye ku mashuri yaho turabe batubwire ati ariko turamaze kumva yuko hariho bakeya bamaze kuvamo kubera bimwe byo gutwara inda z'ishushu turamaze kumva ko biriho tuzogerageza rero turabe ko tuza turamama hakiri kare kugira ngo turabe ko uyu mwaka ibitigira byogabanuka ku rugero rushimishije kuko akenshi duca tubikorana n'abo mu mugwi ujejwe umutekano umutekano muri komine ibi bita mu kinyamazuru komite eh, mixed de security ugomba gutera akamo kwaruka rw'abakobwa ko kubita agatima mpembero rukagaruka ku mashuri rukiga ku bwinshi na cyane cyane muri iki gihe usanga hariho ibyo kunganisha bo kwiga na cyane cyane ko ubuzima kino gihe bwazimbye kandi bisaba ko umuntu yuguruka mu mutwe kugira ngo ashobore kubona kure ashobore no kuguruka ashobore kwitunga mu buzima no gutunga umuryango ibyo rero ashobora kwitungisha ashobora no gufasha akarere n'igihugu camwibarutse murabandanya gutega amatwi ano makuru kuri bwa buhinga bwa none mukayakwirikiranira kuri wezi itatu akaburungu radiyo ndagakura akaburungu ukome tugume mu bijyanye n'inyigisho kwibutsa no kwigisha urwaruka imico y'itsitso yaranze uburundi niryo hangiro ry'icigwa kigiye gutangwa n'umwigisha w'umukukuruke wo muri kaminuza y'uburundi patiri diriyano nabona mu kiringo cy’amezi atandatu patiri diriyano nabona akavuga yuko azo kwisunga ibyavuye mu bushakashatsi bwagizwe kandi ko izo nyigisho zidoshobora gukurikirwa n'abize hamwe n'abatize nagize uwo mugambi wo kugira ikicigwa kizomara imyaka itatu mbere ku mico y'itsitso cyo mu gifaransa valeur hanyuma tugende mu ndinganizo y'imico y'abasokuru hanyuma turabe n'ingene amayagwa yagenda ndabyihweze rero mu myaka itatu byakubigira ikigwa udashaka kaza zomara amezi atandatu nigisha mu gifaransa imico y'itsitso kubera gusa ko ariko nayitohoje nayitohoje mu gifaransa none hakwiye rwanda yandika mu kirundi dobivuga uko nabitohoje mugabo bizomara amezi atandatu gusa abazoza rero muri aya mezi atandatu bazobara bize ndiyumvira abegereye kaminuza bazi igifaransa neza mugabo aho nzotangurira mu kirundi bizoba ari mu kirundi nyene ni ukuvuga umuntu wese ashaka kubitegera azoza sinzoraba ngo abize n'abatize abarundi bene wacu rugomba kubashimira imana kubona abantu beza cyane ubwa radiyo nderarakuru murabandanya gutega amatwi ano makuru reka rero tuyabandanirize mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru ziyagize umugambi wo kugaburira inka mu nzu ngo ufise akamaro kanini na cyane cyane ku bijyanye n'umwimbu w'amata n'uw'amase ibyo ni n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bujumbura daniyeli mazarahisha turabandanya duhimiriza ariko bamwe mu bisanzwe bari basanzwe babigira bavuga nko mu karere ko mu migwa abenshi aborora bororera mu nzu mugabo aho duteza gushyira ingufu nyinshi cyane ni mu karere ko mu mugamba aho usanga imihana imwe imwe itunze inka nyinshi kandi babandanya baziragira ku misozi zitembera ku misozi eka mbere no mu karere k'imbo naho nyine bikamera nk'uko turabandanya tubahimiriza yuko bo kwigana abandi bakiga kororera ibitungwa byabo mu mpongore kororera mu nzu canke mu ruhongore birafise akarusho kuko ibitungu bwa mbere hoho biragwiza umwimbo haba umwimbo w'amata canke umwimbo w'amase kuko igitungwa kiriko kirayerera ku musozi kiratakaza inguvu navyo ivyo bikagira ingaruka mbi ku mwimbo w'amata kuko kiraruha kandi kigatakaza inguvu hanyuma dufatiye ku mwimbo w'amase naho nyene umuntu yororeye mu nzu canke mu ruhongore ibitungwa vyiwe biragwiza amase kuko amase yose biyata biba byororewe hanyuma umworozi nawe arayegeranya yegeraniza hamwe urumva ko bisumba ujya muntu abyororera ku musozi yuzuye amase yose biguma biyatakaza akandi kamaro ni uko bitungwa byororewe mu nzu ntibyandura indwara cyangwa ngo bizikwiragize ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ruyigi bakavuga ko uwo mugambi uje gutorera inyishu ibibazo bijyanye n'imiriro ya nyakanga hamwe n'amatati yibonekeza hagati y'abarimyi abarimyi n'aborozi muri iyo ntara ya Ruyigi nkuko rero bimenyeshwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara Nihabose Festus ngo baratanguye gusigurira abenegihugu ibiri muri iryo tegeko kugira ngo bizoborohere kurishira mu ngiro rimaze kwemezwa niya bose Festus agatera akamo aborozi kwijukira gutera ivyatsi bazokwikora ko mu kugaburira ibitungwa vyabo itegeko ribuza abenegihugu kuragira ibitunga byabo ku misozi twaravyumvise kandi natwe twagize ico duterera hama rero gutegura imitima y'abenegihugu kugira ngo bamenye cane cane aborozi bamenye iyo tegeko birimwo bumve ivyo ari vyo bategereza gukurikiza rero nibaza yuko habaho mu ntwaro haba aborozi ndetse n'abarimyi muri rusange baza bazi neza ikirimo iryo tegeko gusa tukaba imbere yuko kumbure ababijejwe baraheza bakemeza iryo tegeko hama iryo tegeko rikaza rigakurikizwa rero twebwe yuko twebwe nk'ingaha mu ntara ya duhiye ko izoza rijya kuhirira cyane niyo twakaba twadufije ko twe kenshi intara yacu akunda kuronka imiriro ya nyakanga tukeza ko n'aborozi bikika mu kiga kugira ngo baturiye imiriro ya izo ivyo bizoza bidufashe hanyuma bigabanye n'induru hagati y'abarimyi n'aborozi e, muri izo rero twaratangwa guhimiza abenegihugu kugira ngo bamenye kurima ubwatsi buzotunga ibitungwa vyabo n'abafite nk'ibitungwa byinshi bishobora kubagora ushobora gusanga hari abantu bafite inka nyinshi z'ikirundi usanga zibagora tukavuga tuti bashobora kuzigurisha kugira ngo bakuremo inka imwe y'ikimazi kandi iyo ishobora kuborohera kubungabunga no kugaburira ni naha rero inshuti bakunzi nsozereye ko aya makuru nkaba nkenguruke muri mwese mwafashe umwanya mu kayatega abiri reka nkengurukire enjeniyeri petero karaveri nzindukiye mfashije mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi ah, abashikire sinoreka gushimira uruganda rwa radiyo nderagakura rwatunganije ano makuru juvenali barenga narikunda y'abashikiriza nk'abandabikebanuye ndabifuriza kugira igitondo cyiza cy'imirimo maze imana ibandanye kubazigama mubandanye mune banezerezwa n'ibiganiro bya radiyo nderagakura